Impulsi rožu kronim. Katru nedēļu atklāja vienu rožu kroņa noslēpumu un lūdzies kopā ar mums par stiprām ģimenēm un bērniem. Darbie rādījumi, arī klausītāji, šodien ir otrdiena un tiekamies raidījumā Impulsi rožu kronim. Ar jums kopā ir priesteris Kārlis Miķelsons. Un māsa Ieva Ines. <laughs> Jā, un e, es atgādinam, ka šī raidījuma ideja radās e, caur vecākiem, kas katru dienu lūdzas rožakroni savu bērnu nodomā. Un mums ir skaista liecība, ka šīs, e, šajā laikā ir pievienojusies vēl viena ģimene, kas lūdzas, un mēs saņēmēm tādu skaistu ziņu no viņiem raksta. Vakar pievienojāmies lūkšanai – Sakiet, lūdzu, vai drīkstam pareklamēt rožu kroņa lūkšanu vēl kādām ģimenēm? Un es ļoti, ļoti nopriecājos, nu, jo man tas šķiet kā tāds svētā gara uh, pieskāriens, ka tad, kad gars pieskars mūsu sirdīm, atver mūsu lūkšanai, pielūksmai, slavēšanai, uh, mēs esam arī atvērti šo vēsti pasludināt citiem. Un šodien mums ir arī tāds skaists noslēpums. Eh, Marija dodas apmeklēt uh, savu radinieci, svēto Elizabeti, Jāņa Kristītāja māti. Un ikonogrāfijā reizēm šo noslēpumu attēlo ar tādu aizkaru um, pāri šīm divām sievietēm. Um, viņu tikšanās brīdī ir tāds kā priekšskars, kā aizskars, kas nozīmē lielu noslēpumu, jo tur kaut kas notiek. Un uh, šodien mēs esam aicināti ielūkoties šajā viņu privātajā sarunā un arī Marijas sarunā ar Dievu. Jā, sveiciens, kuru izsaka Marija un uh, kuru atbild Elizabete, e, ir svētā gara pilns un uh, zinām, ka šajā noslēpumā arī atskan Marijas slavas dziesma Magnificat un uh, iespējams uh, ka varam pārdomāt šajā noslēpumā tiesi šo mūsu garīgās dzīves un mūsu cilvēka dzīves aicinājumu, kas ir mūžīgais aicinājums, kas patiesībā ir uh, mūsu arī, uh, varētu teikt, sākam mēs to šeit virs zemes, bet piepildīsim mēs to debesīs, kas ir slavēt Dievu. Un uh, Marija slavē Dievu par viņa lielajiem darbiem, No vienas puses tas ir Marijas uh, slavas uh, dziedājums, bet no otras puses mēs pievienojamies viņai. Tas ir baznīcas slavas dziedājums, kuru mēs atkārtojam katrās vesperēs stundu liturģijā. Un uh, tas atgādina mums arī par to, ka ir uh, labi un ir uh, arī nepieciešams mūsu ikdienas lūkšanā kādu brīdi atvēlēt laiku arī slavēšanai. Kāpēc? Jo slavēšana visvairāk atklāja to mūsu uh, un arī svētā gara uh, ielieto uh, prieku un abrīnu par to, ka Dievs ir. Ne tikai par to, uh, ko mēs no viņa vēlamies, bet gan uh, par to, ka viņš ir vēlējies dalīties ar mums, radot mūs, un ka mēs varam pateikties un slavēt viņu par eh, to, ka mēs esam, bet arī par to, ka viņš ir. Un eh, pievienomies tādā veidā eh, gan šai sanajai bībeles tradīcijai, gan psalmos, gan uh, arī jaunajā derībā, kas ir slavēt Dievu, gan arī pievienojamies zināmā mērā arī jau tai debesu slavas dziesmai, kur uh, aprakstīta atklāsmes grāmatā. Un uh, šajā slavas lūkšanā mūsu skatiens pievēršas Dievam. Līdz ar to tas ir mums arī par atvieglojumu. Mēs varam uz brīdi novērst skatienu no mūsu raizēm, no uh, mūsu grūtībām un uh, ar ticību, ar cerību uzlūko Dievu un slavēt viņu par to, ka viņš jau ir uzklausījis mūsu lūkšanas, viņš jau ir uh, piepildījis, zināmā mērā, mūsu ilgas. Slavēt Dievu, uh, tā ir mūsu privilēģija, un slavēt Dievu tā ir arī mūsu izvēle. Tāpēc ir iespējams uh, Dievu slavēt uh, arī spontāni, bet arī uh, atvēlot tam laiku. Un nu, liekas ļoti svarīgi tas, ko tu teici, ka slavēt Dievu tā ir mūsu privilēģija. Un tas liekas pilnīgi saliek citādāk uzsvarus, ka tas, nu, privilēģija un arī mūsu izvēle un, un kaut kur jau arī viņa nu, dieva slavēšana ir ielikta mūsu um, tādā kapacitātē vai spējās. Jo man ļoti uzrunāja Ignāciskā garīgumā eh, rekolekciju pamatprincipi, kur svētais Ignācijas uzsver um, cilvēka dzīves mērķi. Un viņš tā precīzi saka, cilvēks ir radīts, lai slavētu un godātu kungu. Un otrs princips - viss pārējais zemes virsū ir radīts cilvēka labā, lai tas palīdzētu sasniegt mērķi, kura dēļ cilvēks ir radīts. Un eh, no tā izriet, ka cilvēkam jāizmanto radītais tik tālu, cik tas palīdz šo mērķi sasniegt, un jāatsakās no tā, cik tālu tas traucē. Tad, tad mērķis ir slavēt un godāt kungu. Jā, un slavēt uh, arī ar savu dzīvi, ko parasti <laughs> arī atkārtina, uh, ka mūsu šī slavas dziesma, uh, kura ir garā un patiesībā, bet ka viņai uh, arī ir jāiztenojās un varam slavēt Dievu, tāpat kā visa radība slavē Dievu ar to vien, ka viņi ir, bet cilvēks ir īpašs radījums, kurš ir aicināts arī veikt izvēles uh, un tāpēc slavēt Dievu, pagodinot viņu visā, ko mēs darām. Ko tu to domā? Slavēt Dievu ar savu dzīvi. Slavēt Dievu varbūt ka līdzīgi, kā mēs godinām svēto Cecīliju, kā mūzikas aizbildni, kaut arī viņai uh, vēsturiski nebija nekāda sakara nec ar ērģelēm, <laughs> nec ar citiem mūzikas instrumentiem. Uh, bet viņa slavēja Dievu pirmām kārtām uh, pastāvot ticībā līdz galam, uh, ļaujot Dieva žēlistībai uh, dziedāt viņas <laughs> dzīvē šo uzvaru, šo skaisto, šo jauno dziesmu, jauno dziesmu, kas ir mīlestība, bet mīlestība, kas īstenojas sevis dāvāšanā līdz galam. Un tā ir uh, tā slavas dziesma, tā ir mūsu dzīve, tā ir, tās ir mūsu mazās vai mūsu lielās izvēles un tā ir tā dziesma, kuru iesāka šeit ir zemes Jēzus un Marija, kur, kurai pievienojās svētie uh, un uh, kura turpināsies arī debesu valstībā, bet kuru mēs mācāmies šeit virs zemes dziedāt, vingrināmies un uh, dažreiz uh, ne tā nots mums sanāk vai ne tas akords kopā dzīvojot, <laughs> bet mēs uh, uh, vēlamies, lai tā mūsu dzīve ir uh, slavas dziesma, gan solo, gan arī kopā. Tas man liekas ļoti skaista doma kas var mūs virzīt. Eh, reizēm mums šķiet, ka dzīve ir smaga, grūta un vēl visādā ziņā apgrūtinoša. Un, un, un tas virziens nu, iet, eh, piedzīvot to kā dziesmu, slavas dziesmu kungam. Un tas man šķiet ir ļoti tāds, eh, nu, pareizs vektors. Un kaut kā šī Cecīlijas liecība, viņas mm, šī dziedāšana sirdī ļoti rezonē arī ar Mariju, jo šodien mēs pārdomājam Marijas slavas dziesmu, magnifikat. Jā, un, protams, es domāju kaut kādā veidā, kas palīdzētu cilvēkam vairāk varbūt atvērties slavēšanai. Nu, man nāk prātā doma, ka ir būtiski, ka mēs nu, pamanam Dieva darbus, pamanam Viņa klātbūtni mūsu dzīvēs, arī mazās lietās. Jā, bet uh, iespējams var palīdzēt uh, arī rožu kroņa lūkšana, kā, <laughs> kā kaut vai pārdomājot šo Marijas slavas dziesmu, bet var palīdzēt arī lūkšanas, kurās tiek izteikta šī dieva slavināšana, vai tie būtu psalmi, vai tās būtu himnas, kas ir rakstītas vai garīgas dziesmas, vai arī spontāni saviem vārdiem uh, vingrināties, eh, lūgt svēto garu, lai viņš eh, palīdz mums eh, slavēt Dievu, lai mēs varam piedzīvot un atgādināt, cik labi tas ir uz kādu brīdi jau uh, būt sasniegušam to mērķi, uz kuru tiecamies. Uh, un uh, var palīdzēt arī kopīgās slavēšanas vai tās būtu kādas lūkšanu grupas, kurās tiek piesaukt svētais gars un kurās pēc tam Dievs arī tiek slavēts. Jebkas, kas paceļ mūsu garu, jebkas, kas liek mums svētajā garā izsaukties slava Tev, kungs. Jā, nu par tām lūkšanām grupām tā, nu, tas ir pirmās asociācijas, kas ir slavēšana. Bet ļoti uzrunā tas, ka arī rožakronis var būt tā lūkšanas skola. Un izrādās, ka rožakronis var kļūt ļoti harizmātiska lūkšana, nu, kur mēs piedzīvojam svēto garu, kur mēs mācāmies arī no Marijas, kā slavēt Dievu. Ar katru esi sveicināta, ejam viņas, viņas magnifikat. Patiesībā Marija, kuras sveicienu dzirdot, piepildījās Elizabete ar svēto garu – mēs atkārtojam uh, šo eņģeļa sveicienu Marijai, šo Elizabetes sveicienu Marijai un uh, viņa uh, savā miesā, bet arī tagad garīgi nes mums Jēzu un dāvā mums šo svēto garu Mariju, kas ir svētā gara līgava. Viņa dāvā un palīdz mums būt piepildītiem ar svēto garu. Un svētais gars ir tas, kurā mēs arī varam teikt aba tēvs un kurā mm -hmm. mēs varam slavēt. Tā ka patiešām rožu kronis ir slavēšanas lūkšana kopā ar Mariju. Mēs tagad esam aicināti mm, sagatavot savas sirdis rožkroņa lūkšanai, bet, lai tiešām sirds atvērtos, mēs dzirdēsim skaistu dziesmu, ko dzied arī Latvijas priesteri. Mm. obstisla have kungu mana dresele un mans gars gavile diava mana pestitaia magnificat magnificat ah, anima mea dominum magnificat magnificat ah, anima mea dominum Mēs atgriežamies atkal radio studijā, un eh, šajā brīdī mēs eh, gribam lūgt eh, īpašā veidā šodien pārdomājot priecīgās daļas otro noslēpumu. Marija apmeklē svēto Elizabeti. Tajās dienās Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti un notika tā, ka Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās, un Elizabete piepildīja svētais gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Brīnumaini! Ar Mariju zem viņas sirds pats Dievs apmeklē pasauli. Šis noslēpums saucas Marijas apmeklēšana, ka Marija dodas apmeklēt Elizabeti, bet kopā ar Mariju Jēzus viņas, viņas miesās dodas savā pirmajā ceļā no Nāceretes uz Ainkarim. Tas ir viņa pirmais gājiens, un Marija ir kā monstrance no iekšienes apgaismota, kā derības šķirsts, kur apēno svētā gara godība un Jēzu atpazīst Jānis Kristītājs Elizabetes miesās. Viņa saka, tiklīdz tavas veiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Reizēm Dievs runā ar mums tieši caur vismazākajiem, caur tiem, kur šķiet, ka viņiem vēl nav balss. Tieši tur mēs reizēm atpazīstam Dieva klātbūtni un piedzīvojam lielu prieku. Un šajā noslēpumā īpašā veidā mēs arī tiešām varam pārdomāt to, cik daudz Dievs ir darījis mūsu dzīvēs caur mūsu bērniem, caur, caur viņu prieku, caur viņu ienākšanu, cik, cik tas ir liels brīnums. Un uh, atpazīstot šos lielos Dieva darbus un Dieva klātbūtni vismazākajos, mēs varam viņu slavēt un viņam pateikties. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Tajās dienās Marija cēlās un steigšas aizgāja kalnos uz kādu pilsētu jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus – Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā āmen. Un notika tā, ka Elizabetē dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās, un Elizabete piepildīja svētais garsts. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus – Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāvis stundā amen. Svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem – tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Un Marija sacīja, augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā, manā pestītājā. Es izsveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem – tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem – tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Viņa žālsirdība paliek uz paudžu paudzēm, tiem, kas viņa bīstas. Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Varenus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisiet tos, kas augstprātīgi garā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Izsākušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Amen. Marija bez grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēlas uguns un aizved visus tvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Paldies, dārgie klausītāji, par kopīgo lūkšanu. Šajā dienā mēs svinam arī Bernadetes Subiru dienu. Tā ir meitenīte, kas redzēja diamāti savām acīm Lurdā, um, un ļoti aizkustina doma, ka Marija arī turēja savās rokās rožu kroni, viņa arī um, kā pār, pārbīdīja zīlītes uh, savos pirkstos, Eh, vienīgais viņa nelūdzās, es esmu sveicināta, <laughs> un tās mums arī, jo šajās divās lūkšanās ir mm, šīs mm, lūgums piedot grēkus un, un aizlūgt. Savukārt Marija pievienojās eh, lūkšanai gods, lai ir tēvam un dēlam. Tā viņa slavēšana, eh, viņas sirds vienmēr slavē Dievu, un paldies par šo dienu, kur, kurā mēs varējām atvērt savu sirdi mūsu tēvam un viņam pateikties. Un ja jūs gars aicina pievienoties rožakroņu lūkšanai par saviem bērniem, arī jūs varat rakstīt mums uz ēpastu kalponis at gmail.com un saņemt savu rožakroņu noslēpumu izlozes kārtībā, eh, kuru varat lūgties katru dienu. Un, eh, ja gadījumā ir kādas arī eh, liecības, ar kurām vēlties dalīties, jūs, par rožgroņa nozīmi jūsu dzīvē un ģimenē. Ļoti priecāsimies dzirdēt. Paldies! Uz tikšanos nākamnedēļ! Impulsi rožu kronim. Katru nedēļu atklāja vienu rožu kroņa noslēpumu un lūdzies kopā ar mums par stiprām ģimenēm un bērniem.